liberte, egalite eta fraternite. Hiru gezu horiek egiak balite. Hala dio kantu errikoiak. Eta guk, Euskal Gazteok, untxasko dakigu iru itzeder horiek gezu gutxak direra. Jakobinoa kapitalista eta autoritarioa. Halakoa da guk ezagutzen dugun frantzesa. Berreundi gora lagun bildu ziren atzo Uztailak 14aren karietara guk Euskal Herria goiburu zuen manifestazioan. Atzoko ospakizunetan oroitzen den irautza euskaldunon asimilaziorako mugarria izan zela salatu zuten eta Frantziak eskaintzen duen ereduaren eta gaztea bertzalen proiektu politikoaren arteko talka argiki adierazi zuten. Euskal Herria duen buru jabetza beti ere beharra aldarrikatuz. Mai Sarasua, aitzinako kideak esplikatzen digun bezala, orain eta geroa, azken batean, arlo guzietan unkitzen bituelako indarrean den eredu sozioekonomikoak. Bai, bai, aipatzen ditugu ahlo desberdinak, eh, adibidez eh, ahlo sozialean, eh, baita ere, eh, bo, frantziak gatazkaren konponbiderako erakutsi duen kompromiso eza, ipatzu dugu eh, bo, presoena, egepresioa, eh, ahlo sozialean lanlegiaren ere bai, eh, bigarren etxe bizitzen arazoa, eta gaztentzat kario direla etxe bizitzak, baita ere aipatzen dugu eh, be espekulazio imobiliarioa eta laborantzarako lujak eh, ebasten dizkigutela, eta... Eh, ikastolena, euskararena, bon, ahlo desberdina iniz. Eh, azken finean, eh, guk euskal egia lemapean, bax lebiltzen dugu, be zinez frantziarekiko egiten dugun talka, eta guk nahi dugun euskal egiaaren desberdintasuna. Ala turistaz beterik, zeuden gambetak harrika, Victor Hugo, Boulevardra, edota ondartzako pasalekutik zehar, doni bane loitzuneko agentzia imobiliaria guztietan ere afitxak jarri zituzten gaztek. Espekulazioaren ondorioz, bizitoki baten atxemateko bituzten zailtasuna, koroitaraziz. Eta euskal presoen aldeko aldarriarekin batera edota ustailaren amalaua euren jaia ez dela ausenkia dirastearekin batera ere, tafta lankodigoaren erreforma azken batean eredu sozioekonomikoak langileen eskubideak itxolarrian uzten bituen guzia kontuen hartu zuten atzokoan. Manifestaldiarekin bat egin zuten EH Baik ebota lab sindikatuak ere, enjautaramendik argi du ezinbestekoa den eredu aldaketa bidean dela. Badakigu sondo eh, biharko langileriak izango dira gaurko gazteriak, et lab eh, Euskal Herriko sindikatu bat dela eta normala iduritu zaigu gaur ere eh, gazteen ondoan edo gazten atzetik jutea. Gazteriak ikusten dituzten arazoak denok ikusten ditugu ez, eta beraz ipar Euskal Herrian e, ari gira e, tresna batzuk eraikitzen atzo mm, prefeta jaunak markatu du Euskal Herriak administratiboki existuko dela, badakigu urtarrilatek goiti Euskal Herriak existiko dela, beraz bakoitzak asmatu beharko dugu gure tokia erremu honetan, sindikatuak daukagu gurea, langileak badute haiena, gazteak badute haiena, eta denen artean ikusiko dugu nola erantzuten ditugun, e, denok batera e, nola egiten dugun Euskal Herriak dituen arazoak konpontzeko. Bai, esan gretzake une estrategiko batean aurkitzen garela? Ez dakit, baina bide batean evidente baietz. Nik esango nuke modu oso motzean eh, Euskal Herria eraikitzen ari garela, eta Ipar Euskal Herriak bere bidetik ari da Ipar Euskal Herria eraikitzen, eta ari gira Euskal Herria hori eraikitzen modu nazionalean, eta hortan segidezagun lanean, eta Euskal Herria bihar izanen dugula. Euskal Herriaren eraikuntza bide horretan, atzo Donibaren loitzunea hautatu izana manifestazioaren egiteko badu arrazoi zehatz bat ere. Aitok zerbie, aitzinako kidea. Doni bane loitzune eh, hainbat arrazoiren gatik eh, hautatu genuen bereziki udako gara honetan e, eh, doni loitzune badelako gure hainbat arazoren paradigma edo ikusten dugu erri, erri hau erabat bat turismoaren mende bizitela eta mende ez dut alperrik esaten hemen gure kultura folklorizazio utxera mugatzen da eta karta postal bat saltzen diete turistei egin berean hainbat, hainbat dira udako sesio honetan e, e, lan prekarioetan ibiltzen diren gazteak, e, bereziki turisten zerbitzura diren lan, lanak egiten azkenean. Eta e, ikusi dugu e, honetan hainbat urtez e, mam, de, mam edo Michelario Marri delako horrek e, agindu, zue, eta ikusten dugu pertsona hori izan daitekela hemengo kasta edo hemengo burgesiaren ereduetako bat berrikideak indugu e, pan Panamako paperen hauzi honetan ere bustita zegoela eta guzti horren arteko nas, nasketa bat badaude arrazoi eta eta anekdotaren antzeko beste arrazoi batzuk. Arrazoinak, argudioak, zerrendan luzea zuten atzuat larrikatzeko, azken batean Frantziak eskaintzen duen ereduaren eta gaztea bertzaren proiektu politikoaren arteko talka argikia dirazi baitzuten Euskal Herriak duen buru jabetza beharra aldarrikatuz. Uztairaren amalauko ospakizunetan oroitzen duten irautza, Euskaldunon asimilaziorako mugagia izan zen. Gaur ere, asmo berdintxoarekin jarraitzen dute Jakobinoek. Izan ere, ez dute onartzen ezberdina girera, baina tratatzen gaituzte alabagina bagina bezala.